lumo povas esti curacilo. La ideo ne estas nova. De ARMILOI onis cias che lumo estas nepre necesa por la vivo en nia planeto, seque anca por la homa sano. Antau pli ol du miliaroi Hippocrato recomendis su nomadon al siai pacientoi en Grecuio cae ocase de la dua mondmilito, la genia Florence Nightingale organisis restadon sub la suno por resanigo de pacientoi. Cae dum longa tempo oni evitis osto malfortigion de beboi per lampoi. Nun tempe oni mil digas icteron de beboi, psoriazon, cae vintraen menso malsanoin per lumo, cune con medicamentoi. Faculoi el trovas multain aliaen utilaen usoen de lumo por la sano. Studajo en usono cun homoi inter 53 tri cae naudec unu iarae, suferantae de degenerigio de la retino, montres plibonigion de vid capablo post quelc semaina applicado de ruggia lumo, compare cun control gruppoi. Ses dec sep montris mesureble pli bonan vidadon de test literoi, compare cun 7% de la control gruppanoi. Sciencistoi supposas che tia lumo stimulas locaen mitocondrioen aliae studoi en Angluio cae Hispanuio, plenumitae per maliunae musoi, confirmis la efficon del rugia lumo ie la reaciro de vid capablo pro retina misfunccio. Ancao relate la malsanon de retino causatan de diabeto, lum terapio povas esti utila. Crome, gi povas helpi en zorgado de oculoi cun glaucomo. Rugia lumo povas helpi ancau ocasa de muscolai doloroi causatai de intensae corpe exerzoi. Lumo povas esti saniga ancau en aliei manieroi. Usona esploristo decidis observi gian efficon ie casoi de cronica doloroi le remarques che iui i informis che ilia migreno mil digas ili il restas dom iom da tempo en parco i plena de arboi kai aliei plantoi li suspectis che crom la tranquilla ce esto en la naturo eble anca la verda coloro povus influi en tio. Li do applicis la verdan coloron al pacientoi suferantai de migreno, dum dec semainoi. Li constatis che la dolorei episodoi mesureble malpliigis. Alia studo venis al simila resulto relate al pacientoi cun musculae tendenae doloroi, fibromialgio, Uno studajo montes favoran evoluon de tiei pacientoi, quiui regule surmetis oculvitroen vitroen provisitaen per verdai lensoi. Per tia remedo, ili povus malpliigi la englutadon de contraldolorei piloloi. Oni antau vidas granda in medicina in progressoin per usado de lumo por sano medicinistoi tamen attentigers che ne faculoi devas eviti improvisan usadon de heima lampoi portiu celo la saniga i lum radioi devas productigi en giustai zorge calculitai ondo longoi per specialae apparatoi